Pakartoto įstatymo knyga. Penktas skyrius. Moze sušūkė visus izraelitus ir jiems tarė, klausyk Izraelį, šiandien skelbiu jums įstatymus ir paliepimus, mokykitės ir vykdykite juos. Viešpats, mūsų Dievas, padarė su mumis sandorą Horebe Ne su mūsų tėvais padarė jis sandorą, bet su mumis, kurie šiandien esame gyvi. Viešpats kalbėjo su jumis, akis į akį, ant kalno, iš ugnies. Tada aš buvau tarpininkas tarp Dievo ir jūsų, paskelbiau jums jo žodžius, nes jūs bijojote ugnies ir nėjote ant kalno. Jis tarė, aš esu viešpats, tavo dievas, kuris tave išvedžiau iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėk kitų dievų šalia manęs. Nedaryk savo jokio drožinio, ne jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje. Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems, nes aš, viešpats, tavo dievas, esu pavidus dievas, baudžias vaikus už tėvų kaltes iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs nekenčia, bet rodas gailestingumą iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Netark viešpaties savo dievo vardo bereikalo, nes viešpats nepaliks be kalties to, kuris bereikalo jo vardą mini. Šabo dieną švesk, kaip viešpats tavo dievas įsakė Šešias dienas dirbk visus savo darbus. O septintoji diena yra šabas viešpačiui, tavo dievui. Ta diena nedirbk jokio darbo nei tu, nei tavo sunus, nei duktė, nei tarnas, nei tarnaitė, nei tavo jautis, nei asilas, nei joks tavo gyvulys, nei ateivis, kuris yra tavo namuose, kad tavo tarnas ir tarnaitė pailsėtų taip pat, kaip ir tu. Atsimink, kad ir pats buvai vergas Egipte ir iš ten tave išvedė viešpats, tavo dievas, galinga ranka. Todėl jis tau įsakė švesti šabo dieną. Gerbk savo tėvą ir motiną kaip viešpats tavo dievas įsakė, kad ilgai gyventum ir tau gerai sektųsi žemėje, kurią viešpats tavo dievas tau duoda. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neliudik neteisingai prieš savo artimą. Negeisk savo artimo žmonos, nei namų, nei lauko, nei tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo, nieko, kas yra tavo artimo. Šituos žodžius viešpats kalbėjo jums visiems iš ugnies, debesies ir tamsybės garsiai ir užrašęs tai dviejose akmeninėse plokštėse. Jas padavė man išgirdę balsą iš tamsybės ir pamatę kalną degant, jūs ir visi jūsų giminių vadai bei vyresnieji priartėjote prie manęs ir tarėte. Štai viešpats, mūsų dievas, mums parodė savo šlovę ir didybę. Girdėjome jo balsą iš ugnies ir šiandien patyrėme, kad Dievui kalbant su žmogumi galima išlikti gyviems. Kodėl turėtume mirti nuo šitos didelės ugnies, jei dar kartą išgirsime viešpaties mūsų Dievo balsą, mes visi mirsime. Ar yra koks kūnas, girdėjęs gyvojo Dievo, kalbančio iš ugnies balsą, kaip mes girdėjome, ir išlikęs gyvas? Geriau tu prisertink ir klausyk, ką viešpats, mūsų Dievas, sakys, o po to pranešk mums, ir mes klausysime, ir tai vykdysime. Viešpats tai išgirdęs man tarė. Aš girdėjau tautos žodžius, jie viską gerai kalbėjo. O kad jie visuomet turėtų tokią širdį, ir manęs bijotų bei laikytųsi mano įsakymų, tai jiems ir jų vaikams per amžius gerai sektusi. Eik ir sakyk jiems, kad grįžtų į savo palapines. Tugi, stovėk su manimi čia. Aš tau paskelbsiu visus savo įsakymus, įstatymus ir paliepimus, kurių mokysi juos, kad vykdytų žemėje, kurią jiems duosiu paveldėti. Klausykite ir vykdykite, ką viešpats Dievas jums įsakė. Nenukrypkite nei į dešinę, nei į kairę. Vaikščiokite keliais, kuriuos viešpats, jūsų Dievas, jums nurodė, kad būtumėte gyvi, kad jums gerai sektusi ir ilgai gyventumėte žemėje, kurią paveldėsite.